հազարամյակներ զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ, խորհրդային տարիներին Արցախը համարվում էր ինչ որտեղ զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող երկրամաս, վերջի տարիներին փորձում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել, բայց ունենք խնդիր բարենային անվտանգության եւ ընդհանուր առմամբ փողի մշակման կապակցությամբ։ Հետադարձ հայազգենք 95 թվականից կառավարությունը իրականացնում էր ակտիվ վարկավորման քաղաքականություն։ Արդոնյալ վարկավորում բանկերի կողմից, պետության կողմից միշտ էլ եղել է ուշադրության կենտրոնում։ Տենց չի որ ասենք ինչ որ ժամանակահատվածում խնդիր ունեցել են կամ պետությունը անուշադրության է մատնել, բայց բարբերաբար խնդիրների առաջ են կանգնել հողօգտագործողների ոչ միայն պետության նկատմամբ կամ վարկերի հետ վերադարձի կապակցությամբ մենք մենք խնդիրներ ունեցել, այլ նաև բերքատվության առումով։ Տարի եղել է շատ բարձր, տարի եղել է շատ ցածր, եղանակային, բնակլիմայական եւ այլն, բայց համախառն ներքին արդյունքում, եթե նայենք, աճում է Տեսակարար դժրով ասենք, թե բարենային ապրանքների արտադրությամբ, գներով, ծավալով, բայց արտադրողականությամբ շատ ցածր ենք։ 2008 թվականից մենք սկսեցինք մի ծրագիր, որը կոչվում էր Սելցել, Սելցելի աջակցության ծրագիր։ Իհարկե այն ժամանակ էլ ենք հայտարել, որ սա ընդամենը ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ մենք պետք է ոչ թե սերցել ֆինանսավորենք կամ ծրագիր իրականացնենք, այլ կանոնավոր, նորմալ հողի մշակման աշխատանքներ իրականացնելով, որտեղ կարող է լինի սև-ցև ցանքաշրջանառություն, բայց նաև փոխելով տեխնիկական պարկը, զինելով տեխնիկայի համալրվածության աստիճանը, սարքավորումների ձեռբերման գծով, նոր մշակաբույսերի փորձենք ավելի մեծ արդյունքներ արձանագրել։ Եթե ասեմ չկա արդյունք, արդյունք կա, բայց դժգոհ ենք, որովհետև չի ստացվում։ Նաև որոշել ենք տեխնոլոգիաների ներկրման, տեղադրման, օգտագործման առումով փորձել բարձրացնել արդյունավետությունը։ Խոսում ենք այսօր կաթիլային համակարգի, անձրևային համակարգի, պիլոտային ծրագրեր կան, տեխնիկայի առումով դուք գիտեք, բայց մենք պետք է ձեզ հետ միասին, քանի որ այստեղ ներկա են երևի Ղարաբաղի հիմնական հասկերանի Մարտունու որոշ եւ Մարտակերտի շրջանի խոշոր հողօգտագործողները, մանավանդ որոնք զբաղվում են տարբեր մշակաբույսերով, չաշված հադրութի եւ քաշաթաղի շրջանը այստեղ ներկա, այսինքն մեր գյուղատեսական արդյունքները կոնկրետ պայմանավորված է ձեզանով ձեր աշխատանքով։ 2016 թվականի մենք նոր քաղաքականություն ենք սկսում աջակցել Գառնանացա մշակաբույսերի ծրագրերի այդ իրականացման առումով, մանավանդ այն մշակաբույսերը, որոնք մենք համարում ենք բարենային ամտանգության համար որպես կարևոր կամ մշակաբույսեր, որոնք արդեն իսկ Ղարաբաղում կարելի է մշակել, օգտագործել եւ որը նաեւ ապահովելու է ցանկաշրջանառություն։ Աջակցություն են ցուցաբերելու մանավանդ Բանջարաբոստանային եւ բյուջեում արդեն այդ գումարը նախատեսած է եւ ուզում ենք այսօր ձեզ հետ վերջնական հստակեցնենք, փորձենք բաժանել մեր անելիքները որպես իշխանություն, կառավարության պատասխանատուներ, ինչպիսի աջակցություն ցուցաբերենք, դուք ինչ աջակցություն եք ակնկալում, բայց մենք պետք է արձանագրենք ընդհանուր եւ արտադրողականության աճ եւ ընդհանուր արտադրության աճ։ Մանավանդ Բանջարաբոստանային այն մշակաբույսերը, որոնք վերամշակման ենթարկվում են, կա արդեն Ղարաբաղում գործող մի քանի պահածոների գործարաններ, իհարկե ինչ որտեղ խնդիրներ կան գնային քաղաքականության իրացման առումով, բայց աջակցությունը ոչ միայն ձեզ է լինելու, այլ նաև այդ ընկերություններին եւ օրեր առաջ կառավարության նիստի ժամանակ նախագահը կոնկրետ հանրարականները տվել կառավարությանը մշակել ծրագիր մանավանդ վերամշակող ոլորտին աջակցելու ապրանքը դրսում վաճառելու, այսինքն շուկայում տեղ գրավելու առումով, եւ այսինքն աջակցելով ձեզ, աջակցելով այդ ընկերություններին, մենք ինչ որտեղ կփորձենք ցուցանիշներ արձանագրել, որը մեզ կհուշի, որ ճանապարհը ճիշտ է։ Իհարկե, լավ արդյունքներ արձանագրելու համար երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, գոնե ձեզ հետ միասին համոզվենք, որ ճանապարհը ճիշտ է ընտրված։ Գարանացա մշակաբույսերի առումով բացի եգիպտացորենից, այստեղ եւս լինելու է աջակցություն, բայց ընդհանրեն սերմի սուբսիդիավորման ցել պլանավորված է, որ ավել արտադրանք չլինի, արտադրողների քանակը քիչ լինեն, որ խնդիրներ չունենանք ռոռոկման եւ ընդհանուր տարբեր այլ աշխատանքների կատարման առումով, իսկ Բանջարաբոստանային հիմնականում մենք չենք խթանելու ձմերուկի արտադրությունը, որովհետեւ դա արդեն ոչ թե բավարարում է մեր ներքին պահանջը, այլ հակառակը արտահանում է այդ արտադրանքը շատ ժամանակ խնդիր ենք ունենում իրացման առումով։ Այստեղ աջակցությունը լինելու է մինիմալ, իսկ մնացած մշակաբույսերի առումով պետական լուրջ աջակցություն է լինելու։ Կոնկրետ մեր խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել է գառնանացան այն մշակաբույսերը, որը մենք նախընտրում ենք, դա գերային խոտաբույսեր, եգիպտացորեն չէ, եգիպտացորեն, արևածաղիկ, հնդկացորեն, սորգո, որոնք համարում ենք առաջնային, այստեղ սերմերն են դրամադրվելու անվճար ամբողջությամբ, աջակցություն այդպեսին ենք մենք նախատեսում եւ շատ հավանական է որոշ մշակաբույսերի առումով անվճար տրամադրենք նաեւ պարարտանյութերի որոշ խմբականակներ արտադրողականության ավելացման առումով։ Բանջարաբոստանային եւ ծխախոտագործության առումով կոնկրետ լոլիկի, բադրիջանի, սոխի, ծխախոտը այդ թվում դրանց մեջ դրամական աջակցություն ենք նախատեսում մինչեւ 150-250 հազար դրամ, ուղակի դրամաշնոր։ Այսինքն եթե քաղաքացին ասած մշակաբույսերը ցանի օգտագործի, ապա պետք պետական դրամաշնորհ է լինելու, այսինքն կոնկրետ պետությունը փող է տալու այդ մարդկանց։ Սա այն հիմնական ուղղություններն են, որը մենք այսօր նախատեսում ենք կամ պատկերացնում ենք, բայց նաև ուզում ենք ձեզ հետ քննարկել եւ այստեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք զբաղվում են կոնկրետ բանջարաբոստանային, բայց չունեն մշտական վարձակալացող եւ մարդիկ, ովքեր ունեն վարձակալացողեր, նախ չեն նախընտրում զբաղվել այդ մշակաբույսերով։ Գիտեք ինչպիսի հարաբերություններ կա վարձակալության տրամադրելու, բարձր վեճարով, կան դժգոհություններ, որ մեկը հողը ժամանակին վարձակալել է, այսօր ինքը եթե այդ մշակաբույսով չի զբաղվում, մնացածները զրկված են։ Հարաբերություններ կան, որը մեզ չի բավարարում եւ այստեղ ես ուզում եմ հորդորել այն մարդկանց, ովքեր ունեն վարձակալած հողատարածքներ, զբաղվում են հիմնականում ծորենի արտադրությամբ կամ ծորեն եգիպտացորեն ընդամենը բանակցել մեր մնացած մարդկանց հողագործների հետ, ովքեր պատրաստ են զբաղվել այդ գործունեությամբ եւ փողը տրամադրել։ Եվ իմ հորդորս այն է, որ եթե ինչ որ գումարել եք վերցնում, այն պիտի լինի սիմվոլիկ, իսկ ոստանանողներն էլ պիտի լինեն բարեխիղճ, որտեղ միշտ խնդրի առաջանում, հետո հողի մշակման կապակցությամբ, այսինքն գնում են ոստան անում են, հետո թողում են ինչպես որ կա, դժգոհություն է առաջանում արդեն հիմնական վարձակալների կողմից եւ հետագայում այդ process-ը չի կատարում։ սկիզբ ենք դնում երկարաժամկետ մի համագործակցության եւ այստեղ նորից եմ ուզում, որ ձեր կողմից լինի բարեխիղճ վերաբերմունք, ձեր կողմից լինի նաեւ գիտակցության բարձրաստիճան, որ նախ հողը պետք է մշակի նա, ով ի վիճակի է, եւ երկրորդ հողը մշակելու արդյունքում պետք է բոլորս օգտվենք։ Օգտվենք մեկը էժան գնով, մեկը վերամշակման հնարավորություններով եւ ամենակարևորը լուծենք նշեցի մեր բարենային անվտանգության խնդիրը։ Ամոթ է, երբ որ ասում են Ղարաբաղցիները ծույլ են, ամոթ է, երբ որ ասում են Ղարաբաղի շուկային վաճառումը հիմնականում Երևանից ներկրված, չգիտեմ, կանաչի կամ ապրանք, արտադրանք, մանավանդ գյուղատնտեսական, ամոթ է մեզ, որտեվ մենք չենք կարողանում լուծել այդ խնդիրը։ Դրա համար պետությունը ցանկանում է միջամտել, սուբսիդիավորել ծրագրեր իրականացնել եւ ամենակարևորը միջամտել այդ հարաբերություններում վերը ձևավորվում է մշակող, վարձակալ, արտադրող եւ փորձենք այստեղ կանոնակարգենք մեր անելիքները։ Մենք ունենք արդեն դեռևս անցած տարվանից 2000 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ, որը որ համարյա չի օգտագործվում, որը որ շատ կարևոր է Ամեն դեպքում ունենք 2000 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ, ունենալու ենք 800 տոննա կալիումական պարարտանյութ, 300 տոննա կալիումական պարարտանյութ ունենք 500 նորից ներկրվի եւ կներկրվի նաեւ 2000 տոննա ազոտական պարարտանյութ։ Ուրեմն միջև գյուղատեսական ցանկի աշխատանքները սկսվել է, նաեւ կներկրվեն բոլոր տեսակի այն սերմերը, որոնք նախանշված են եւ որոնց մասով մենք ունենք աջակցություն սուբսիդավորման ծրագիր։ Դա ընդկայացորենի սերմն է, արևածաղկի սերմը մի մասը ունենք, մի մասը ներկրվելու է, մի մասը արդեն ձեռք է բերված։ Ձորգոյի սերմը ունենք, կարող եք ձեռք բերել, վերցնել։ Գորենգանի սերմը արդեն պայմանավորված ենք ձեռք է բերվելու։ Այնպես որ սերմերի, պարտանյութերի մասով մենք խնդիր չենք ունենալու։ Ինչ կապված է ջրի հետ, որը որ շատ կարևոր է։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որպիսի եղած մեր ջրային ռեսուրսները կարողանանք ավելի ռացիոնալ, էֆեկտիվ օգտագործել եւ կարողանանք գոնե մեր այն մինիմալ հնարավորությունները օգտագործել, որպիսի կատարված ցանքերը գոնե հնարավորինս ողորթվի եւ կարողանանք հասնել վերքի։ Այդ նպատակով իհարկե մենք շատ խիստ քաղաքականություն ենք վարելու, պետք է ջուրը ճիշտ օգտագործել, ռոռոկումը գրագետ ճիշտ օգտագործել։ Իհարկե հիմնականում նաեւ ունենք ծրագիր, որով աջակցելու ենք այն օգտագործողներին, որոնք որ որ կցնեն օգտագործել տեխնոլոգիաներ, ռոռոկման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, այդ մասով նույնպես աջակցություն կստանան, իսկ նրանք ովքեր որ դեռ շարունակելու են հին ավանդական ձևերով ռոռոկում կազմակերպել, ես եւ խորհուրդ կտամ եւ նաեւ կուզենայի որ եղած ջրային ռեսուրսները ճիշտ օգտագործեն։ Օրերով, շաբաթներով ջուրը չփայեն դաշտում։ Դրա համար պետք է արագ կազմակերպել ռոռոկումը, վերջացնել տալ մյուսին, հետո որպեսի արագ նորից այդ ցիկլը նորից կրկնվի, որ երկրորդ, երրորդ անգամ կարողանանք ռոռոկում կազմակերպել։ Ես ուզում եմ նաև մի քիչ ավելի երկար անդրադառնամ ռոռոկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա։ Պետք է ասեմ, որ մենք այդ մասով լուրջ աջակցություն ենք ցուցաբերելու եւ գյուղատնտեսության ապագան տանում է դրան։ Մենք ուզենք թե չուզենք բոլորս պետք է շատ արագ ինտեգրվենք այդ գործընթացին եւ մենք ինքներս ձգտենք, որպիսի ռոռոկումը կազմակերպենք այդ տեխնոլոգիաներով։ Դա մի կողմից եւ ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը մի կողմից մենք դրանով կարողանանք ապահովել մի քանի անգամ ավելի բարձր բեր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինտեգրվենք ժամանակակից ուրեմն տեխնոլոգիաներին եւ այս մասով ունենք լուրջ աջակցություն բոլոր այն օգտագործողները ովքեր որ հատկապես բանջարեղենի մշակության ինչու՞ չէ նաեւ բազմամյա տնկարկների մասով փորձենք ուզենան տեխնոլոգիաներ օգտագործել այդ մասով կունենան աջակցություն պետության կողմից Այն ղեկավարը, ոզմա պրեզիդենտ լինի, վարչակազմի ղեկավարը լինի, վարչապետ լինի, այն մարդը, որը որ նախաձեռեց, որ մարդագերտը թարթարից, թե գուսես քաճուր ստանա, նա մնական որպես մարդագերտի պատմության մեջ որպես փրկարար։ 30-ական թվականներից Լաբատկա Լևոնար, Դաշար, Ղազար, 4-5 լինիա Լաբատկան Պիրալն երեսնական թվականների մարտագեր։ Հիմա այս դարումս 22 տարի է խաղաղության մեջ, կես պատերազմ, կես խաղաղություն ապրում։ Գրեցեն գոյ թարթարից։ Չհավատա որ Խաչենից կամ Արտիզանից կամ ինչ որտեղից մարտագեր դա հողերը բավարարվելու։ Ինչքան ուժ ունի ներդրել, այդ մի ծրագիրը լուծվի։ 2002 թվականին կառ Սարգսյանի կողմից Ամեն Բաշյանը ստնդին կա կարող ավելի շուտ նախագիծը նրա Սարսենգի ջրի տեղափոխման Ну, սկզբից 15 միլիոն դոլարի մասին խոսք ունենք հայրենի Վիտալի Գրիգարյան, որը պիտի սկսեր, բայց որ պատկերացնեք ինչ ծրագրի մասին արա։ Սերսեն գիտական խողովակներով ջուրը պիտի հսնեթը, դա 10 միլիարդների մասին արա։ Եվ բացի դրանից ինքը հետո շահագործում ու պահպանում շատ ավելի թանկ։ Իգնահոսով մի տարբերակը տա է։ Մնացած տարբերակից մի քիլելա խոմբով մագաղեսից վերցնել կամ թունելով։ Ուրիշ ձևի լայ չի։ Շատ երկար տարիների ուսումնասիրության արդյունքում ուրիշ ծրագիր կա, սոց արդեն նախագծում ունի։ Ոնտով 2 կիլոմետր դեր պատկերացրիք, մագաղեսը հանի սարի մեջ կտրվանը 40 տունել, 60 տունել սխեմայով։ Այդ գաղափարն է եկալա այստեղ այս տունելը ինքն տեսնալուց հետո նախագծողներին մեր հրավիրան մասամբ, ես մի տարբերակ է, որտեղ մատեղիցում փակ թունել հնարավոր չի։ Գրունտ հնարավոր է շատ թանկ է, ինքը գրունտը այնքան է խորում, քարչի վերծակից մնանք, եթե հետո բետոնապատից։ Շատ թանկ, տասնյակ միլիոն դոլարների մասին Այս մի տարբերակով 5 խորանարդ մետրը բաց ջրանց իտնահոս տոնաշենավերևի մասից բայրից ստակից հա այդ թեշավը կյամը յոթամեն 2 կիլոմետր տը բաց խորակը տնվում խոսակը տնվում անցկացնում 15 միլիոն արդեն ծրագիրը պիտի սկսենք ծրագիրը սկսելու ժամանակ սկսվալ այս բանակցությունները։ Ադրբեջանն էլ հասկացավ ինքը խնդիր ունենալու։ Եթե ջրասերուն անինչ, ինքը երբևէ ամառը ջուր ստանան չի։ 2008 թվականից արդեն այդ քաղաքականությունը մուտք իր առնում։ Ամառը ամբողջությամբ այո կանխամտածված, ուզում ընտրանոթի մաս հանցագործ անվանի, հումանիտար ավետի նախաձեռնողներ անվանին, ամառը ջուրը փակման մինչև իրեն կարողանան իրեն մեր ճանապարհն փական, ու քերենից ջուրն փակում, այսինքն նույն ինչ հնարավորություն ունեն ասենք թե մենք պամեդորին սուբսիդավորում ենք, պետք չի սուբսիդավորել այս գլխից։ Արտադրանքը ենթադրենք, պամեդորը մտնում է ցուցակի մեջ։ Պամեդորի նվազագույն գինը լինելու է 105 դրամ։ Եթե շուկայում լինի 90, սա ես այսօրվա համար չեմ ասում, կարելի է մտածել դրա շուրջ։ Կլինի այդ ցուցակում 5 կուլտուրա, 15 կուլտուրա, թե 2 կուլտուրա, որովհետեւ ֆերմերը իմանա, որ իր արտադրանքը չի թափելու եւ իշտ նվազագույն գնով։ Պլանավորի ինքը։ Ներշտական արտադրակի ինքը կանոն բանում բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած մեխանիզմները, ոնց երաշխավորեն, օրինակ պամիդորի ոնց երաշխավորեն գինին, ինչքան արտադրել, պահածոյի գործարաններում մթերում անեն էս ինչ գնով։ Բայց քանի որ պահածոյի գործարանների հնարավորություն է դեպքում սահմանափակա, բազմաթիվ խնդիրներ առաջանում։ Ցորենին զորով ինչ որտեղ կարողանում են կանոնակարգել ինչու Որտեղ մեր արտադրված ծորենը կոնկրետ բավարարում է մեր ներքին բաժնին եւ մի քիչ էլ ավել ցուկ, փորձում ենք այդ ընթացքում մի քիչ ավել ցուկը վաճառել, դեռ մեր անարավացների հետ բանակցելով ծորենի գին, ալյուրի գին, մեր ամշակումը ապահովենք։ Մնացածը շատ դժվար է։ Ծխախոտ այո, ինչ որտեղ հնարավորություն կա։ Մի սորտավորված օրինակ 60-ից 40 կամ 50 դրամ Մենք բանակցելով ծխախոտագործների հետ ազգած են, որ մի քիչ քիչ է, շատերը ինչու է քիչ, արտադրողականությունն է ցածրել դե, պետք է գնալ արտադրողականության վրա։ Այս ժամանակահատվածում դրան մենք հեկտարին աջակցում ենք, որ գոնե նվազագույն շահույթ ունենա ֆերմեր, որին գոնե կազմակերպչականով զբաղվում Լոլիկի բանջարաբոստանային, դա տարբեր բան է։ Մեկ պամիդորը ծախմը 150 դրամ, 200 դրամ, սորտավորված թենք, ատակի մնացած էժան։ Էլի մտածանք հեկտարի սուբսիդավորում